Vai šeit ir kāds arī pirmo reizi šodien? Ja ir, te es aicinu pacelt rokas. Ir. Kā jūs sauc, lūdzu? Marita? Marta? Priecājamies Martev redzēt. Aplaudēsim Martē. Vai vēl kāds ir pirmo reizi šeit? Kā tev sauc? Justs? Priecājamies jūs tev redzēt, aplaudējam. brīnišķīgi. Es aicinu, ka mēs varam atvērt savus bībelītes. Un atšķirsim Pāvilu pirmā vēstuli korintiešiem 13. nodaļu. Man jau kādu ilgāku laiku Dievs ļoti runā par mīlestību un es jūtu, ka, ka šo, šo rakstiet, ka vajadzētu izlasīt šodien dievkalpojumā draudzē un Dievs veidā tādā atklāsmē, kad mēs lasot, mēs varēsim redzēt, ka mēs varam darīt daudz ko, mēs varam kalpot, mēs varam skriet un darīt, bet ja mums nebūs mīlestības, tad tas viss mums ir pa tukšo. Un tad lasīsim 13. nodeļu. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis, Un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodot savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas, pravietošana beigsies, valodas apklusīs – atziņas izbeigsies, jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad biju bērns, es runāju kā bērns. Man bija bērna tieksmes un bērna prāts. Bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Āmen. Tas ir Dieva vārds un <clears throat> man ļoti īstenībā uzrunāja tas, kad mēs, kāpēc Dievs radīja šo pasauli, kāpēc Dievs sūtīja savu dēlu, tas viss bija aiz mīlestības un pāri visam mēs esam kādi mēs esam, bet Dievs mūs mīl, tāpēc, ka mēs esam viņa bērni. Un kā rakstīts, kad mīlestība ir laipna un tā nav nekad uzpūtīga. Un mēs varam būt apveltīti ar talantiem un dāvanām, bet ja mēs nestaigāsim mīlestībā un nedzīvosim mīlestībā un nebūsim mīlestībā viens pret otru kā brāļu mās, tad tas neder nenieka. Tas neder nenieka un Man visvairāk ir tāda bijība pret Dievu, kad, kā Mata evaņģēlijā rakstīts, ka tajā dienā viss sauks kungs, kungs, bet ne visi ies debes valstībā, jā, jo es gribu iepazīt Dievu un Jēzus Kristus pavēl, kā jā, evaņģēlijā rakstīts, kad ir mīlestība, jā. Ja jūs savā starpā staigāsiet mīlestībā, tad jūs paties būsiet man mācekļi. Un tas ir tāds pamudinājums un iedrošinājums jums katram. Staigēt mīlestībā, mīlēsim Dievu no visas savas sirds dvēseles un prāta, un mīlēsim savu tuvāko kā sev pašu. Amen. Jo tad mums nekad nebūs rūgtuma, mums nekad nebūs skaldības, mums nekad nebūs naida, mēs nekad nebūsim uzpultīgi, jo mīlestība vienmēr ir piedodoša. Amen. Es aicinu, ka mēs varam piecelties. Mēs lūksim, mēs nāksim slavēšanā. Es aicinu, ka Tu var slavēt no sirds, pasakies Dievam par to, ka viņš ir, ka viņš tevi ir radījis, ka viņš tevi ir izmainījis, par to, ko viņš ir darījis. Slavēsim. Un mēs arī tagad, kad lūksim, mēs nesīsim Dievu priekšā Aivu un Krista Promonoskas, ir sevišķi viņa meitina Katrīna. Pēdējā informācija tā, kad Katrīnīte ir pussmadzenīts atteikušās, atmirušas, un viņa ir pie mākslīgās elpināšanas. Viņai ir uh, plauš, ir vēdera problēmas, tur kaut kas nav savās vietās. Vienāds sakot, mēs lūksim, mēs varam tikai lūgt. Dievs ir tas, kas dara. Un caur lūkšanu es ticu, ka Dievu darbam, Dievu darbs parādīsies varens un būsim neatlaidīgi un varbūt vēl ir kāds vajadzības, par ko vajag aizlūgt, varbūt mēs arī uzreiz varam nest Dievu priekšā, mēs arī lūksim par, par semēlu, par līgu, lai Dievs svētī viņas, lai Dievs pagodinās viņu dzīvēs. Un... Jā, tēvs, paldies Tev, kungs, par to, ka mēs varam būt šeit, un esmu pateicīgs Dievs par šo žēlstības laiku, par šo žēlstības dienu, ka mēs varam nākt pulcēties, ka mums ir šī brīvība, Dievs, ka mēs netiekam vajāti, ka mēs varam nākt kopā, ka mēs varam slavēt, ka mēs varam būt kā garīgi ģimeni, Dievs, un paldies Tev, Tēvs, par šīm telpām, Paldies Tev, Tēvs, par šo brīnišķīgo laiku, par šo dabu, par šo klimatu, ko Tu esi devis mums Latvijai, Tēvs. Patiešām tā ir ļoti liela Tava labvēlība, Dievs. Tā ir ļoti liela Tava žēlstība, kungs, kad mēs varam dzīvot brīvībā, ka mēs varam nākt, Dievs, ka mēs varam nākt kopā namos. Paldies Tev, Tēvs, kad mēs esam izmainīti. Paldies, kungs, par Tavu glābšanu, par pestīšanu, Jēzu. Paldies, kungs, par to, ka Tu vienmēr esi uzticams, Dievs, un kā tu esi teicis savā vārdā, kad tu pasargā sev uzticīgos. Un Dievs, mēs lūdzam piedod arī mūsu grēks, piedod Tēvs arī mūsu pārkāpums. Es zinu, Dievs, kad ir visādi gājis mums katram Tēvs, un piedod Dievs, ja mēs kaut kur esam maldījušies un klupuši Tēvs. Paldies, ka mums vienmēr ir atgriešanās, un paldies, ka mums vienmēr ir grēka piedošana. Ja mēs atzīsimies savos grēkos, tad tu būsi vienmēr uzticams. Un, ja es Tavs asins šķīstī mūs no visas netaisnības un grēkiem, Tēvs, pieņem mūs, kādu mēs esam, Dievs, jo mēs esam šeit, jo mēs Tev mīlam, kungs. Mēs esam šeit, Dievs, lai nodot savus dzīves pilnībā Tev, un mēs esam šeit, kungs, lai mācītos no Tevs, lai sekot Tev, kungs, lai pieaug Tevī, Dievs. Un paldies Tev, Tēvs, par šo vārdu, ko Tu man Devs sirdī, par šo mīlestību. Tā ir Tēvs, mēs varam skriet, mēs varam darīt, Dievs, bet ja mums nebūs mīlestība, ka mums nebūs nekā, tas viss ir pa tukšo. Es lūdzu Dievs, lai šī draudze, Dieva mājas, kungs, lai katrs, kas ir šeit, Dievs, lai viņš sajūt savā sirdī Tavu Tēvu maigo pieskārienu, Tavu Tēvu mīlestību, kungs. Es lūdzu Dievs, ja kāds nav sajūts šo pieskārienu, Dievs pieskaries. Izmaini mūsu sirds, Tēvs. Es lūdzu Dievs, lai Tu atver mūsu acis, lai mēs redzam garīgi. Es lūdzu Dievs, lai mēs kā draudze tiešām staigāt garā un dzīvot garā Tēvs jo mēs Tev, Dievs, meklējam tās. Mēs esam draudz, kas ir izslāpas pēc Tevis, kungs. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu arī pagodinies šajā dievkalpojumā, lai Tavs vārds, Tēvs, ir svētīts. Lieto brīnišķīgi Matīs, Tēvs, mūsu brīnišķīgo brāli, Tēvs. Es lūdzu, kungs, lai Tavs spēks, Tavu drosmi, kungs, ir par Matīs. <clears throat> es lūdzu, Dievs, lai mēs varam brīnišķīgi arī Tev slavēt, ka mēs varam nākt pielūksmē, kungs, un ka mēs varam izdziedāt šīs dziesmas Tev par godu, Tēvs, un paldies par visu, ko Tu esi darījis pie mums katru, Tēvs. Es lūdzu, Dievs, lai Tu pagodinies arī pie bērniņiem, kas dosies uz svētdienas skolu, Tēvs. Svētī bērniņus, svētī gan lielos, gan mazos, kungs. Māciņiem, Dievs, tuvoties Tev un palīdz viņiem Tev vairāk iepazīt. Māciņiem, Dievs, vairāk Tev sadzirdēt, kungs, un lai viņiem ir šī vēlēšanās, Tev meklēt, ir vēlēšanās zināt par Tev, kungs, ka viņi, izējot no šīm tālpām, ejot kur viņiem ir jābūt Dievs, ka viņi nestāv vēst, ka viņi ar savu dabu, ar savu uzvedību Dievs nestāv evaņģēlīkums. Mēs lūdzam, lai Tu svētīs svētdienskolas skolotājs svētī, kas būs pie maziem bērniem. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu apvelti viņus ar gudrību, ar mīlestību, ar pazemību Tēvs. Mēs lūdzam, kungs, lai mēs kā draudze patiešām būtu tā, kas staigā pazemībā, Dievs. Ka mēs būtu draudze, kas staigā dievbībā, Tēvs. Mēs lūdzam, kungs, lai mēs no šejienes neiziet, kāda mēs esam šeit atnākuši, Dievs, bet pārveido mūsu vesnams no spožuma uz spožumu, kungs. Izmaini mūsu sirds, tēvs, lai mūsu ticība pieaug, tēvs. Apģer mūs ar savu spēku, kungs. Es lūdzu, lai mēs tiekam aizdedzināti atkal, ka mēs esam dedzīgi, kungs ka mēs Dievs neesam aizmiguši, ka mēs neesam paguruši Dievs. Jo kas paļaujas uz Tev, kungs, tie nekad nepagurs Tēvs. Mēs lūdzam, lai mēs būtu Tev paļāvīgi Tēvs. Un paldies Tev, kungs. Mēs iestāmies lūkšanā par Aivu un Kristapram un Oskiem tās. Mēs esam pateicīgi par šo ģimeni. Mēs esam pateicīgi Dievs par šo brālu un par šo māsu tās. Mēs lūdzam Dievs, lai Tu pagodinies pie viņiem tās. Paldies, kungs, ka Tu viņus tur, kungs, savās rokās. Paldies, kungs, ka viņa ticība tās ir stipra, ka viņi nepadodas tās, ka viņi redz, kungs, šo cerību Tevī tās. Es lūdzu Dievs, lai Tu tiešām palīdz viņiem izturēt, kungs, visu šo šo procesu tās ar šo Katrīnī, Dievs, ka viņa Dievs stipri turas, kungs, un ka tā ir liecība, Dievs. Mēs ticam tās, kad Katrīnī uzcelsies, un Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs pasludinam dziedināšanu par mazo Katrīnīt. Mēs pavēlam šim smadzenēm atjaunoties, mēs pavēlam šim atmirušam smadzenēm atjaunoties. Visiem orgāniem mēs pavēlam atjaunoties mazā Katrīnīte, ka vēders plauš, ikvien mazākā neru šūnu muskuļu, Dievs, ka tie visi atjaunojas Jēzus Kristus vārdā. Un mēs, kungs, uzliekam kā draudz rokas uz šo mazo Katrīnītu, un mēs lūdzam, Jēz, lai Tavs varanais dievišķais spēks nāk par viņu. Ka Tavs spēks, kungs, nāk un dziedina, kungs, ka Tev ir augšām celšanās un spēks, kungs, un ka taviem darbiem ir jāparādās, Dievs, kā tu parādījies varens pie Lācara uzmodināt, uzmodinādams no kapa, Dievs. Mēs ticam, ka tu uzcels arī mazo Katrīnīt Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Mēs nepadosimies, mēs nepadosimies, Dievs, mēs lūksim, Dievs, kamēr mēs izlūksimies, Dievs, šo dziedināšanu. Jo tu esi teicis, kungs, lūdziet jums taps dots, Tēvs, Mēs pavēlam, kungs, visiem ienaidnieku spēkiem atkāpties no Romanos ģimenes, Dievs. Mēs pavēlam, kungs, visiem ienaidnieku spēkiem netoties šai ģimenei Jēzus vārdā. Mēs Jēzus tavs asins piesaucam par šo ģimeni. Mēs lūdzam, lai tavs asins sargā šo ģimeni, kungs. Lai tavu roka ir par šo ģimeni Jēzus vārdā, kungs. Mēs esam pateicīgi, mēs lūdzam, lai tu svētī Romanovs ģimeni tēvs. Svētī ārstus Dievs, kas strādā pie Katrīnītes tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai pats labākais medicīna personāls Dievs, lai pat labākā attieksme Dievs Un lai Dievs tiešām ir spēcīga liecība Tēvs, kas satricinās cilvēku, kas satricinās tautas Tēvs. Mēs lūdzam Dievs, lai Katrīnīt nāk šeit, ka viņš šeit stāvēs, ka viņš šeit liecinās, ka viņš šeit slavēs Tavu vārdu, Dievs, un ka mēs redzēsim, ka viņa ir pilnīgi Dievs, ka viņai nav nekāda defekta, nav nekāda kompleksa. Mēs Jēzus vārdā, Tēvs, Tev pasakamies tagad jau par dziedināšanu. Mēs pasakamies par dziedināšanu, Tēvs. Paldies, ka Tu esi Dievs, kas atjauno. Paldies, ka Tu esi Dievs, kurš svētī, ka Tu esi Dievs, kurš ceļ augšā miroņus, ka Tu esi Dievs, kurš dziedina Tevs. Mēs pasakamies, Dievs. Jo Tu esi tāds pats, kāds Tu biji pirms 2000 gadiem, Tu esi tāds pats Jēzus arī šodien. Nekas nav mainījies, Dievs. Paldies Tev, Tevs. Tiešām, kungs, es lūdzu Dievs, lai Tu svēties gars dar brīnišķīgi draudz pie sirdīm. Dari savu darbu pie sirdīm, kungs. Palīdz mums tiešām redzēt Tev vairāk, sajust, tuvoties Tev, kungs. Atjauno mūsos priektēvs, atjauno mūsos spēkums. Paldies Tev, Tēvs. Svētī šo laiku, Dievs. Svētī, Tēvs. Jēzus vārdā. Mēs lūdzam Dievs arī par sem un līgu Tēvs. Mēs lūdzam Dievs, lai Tu svētī šo ģimeni Tēvs, lai Tu svētī bērniņas Dievs, lai Tu pagodinies par šo ģimeni Tēvs, lai Tu atjauno Tēvs šīs attiecības, lai šī laulība ir svētī Dievs. Jēzus vārdā es lūdzu, lai Tu pasargā Tēvs no visiem demoniskiem spēkiem, no tēvs pasargā tēvs no visiem ļauniem nešķīstiem gariem tēvs, kas ir koncentrējuši, kas mēģina viņas pievilt tēvs. Jēzus vārdā mēs pavēlam sātam tev atkāpties no šīs ģimenes Un mēs lūdzam, kungs, lai tu viņus tur savās rokās, savā žēlstībā un palīdz tēvs semam atjaunoties. Palīdz Dievs viņam būt mīlošam tēvam un vīram, Dievs. Mēs lūdzam, kungs, lai šī ģimene tēvs iziet uzvarā, kungs, ka viņi ir tuvu tev, tēvs, ka viņi tev tuvojās, tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai nav nekāds sāps, lai nepaliek nekāda rūgtuma. Jēzus vārdā mēs lūdzam, Dievs, lai tu apklāji savā mīlestībā, lai tu šķīsti un dziedini, tēvs. Paldies tev, kungs, par viņiem. Mēs svētījam šo ģimeni, tēvs. Mēs svētījam šo vārdu, šo dievkalpojumu. Jēzus vārdā ko slavēsim. Tava žēlastībās, tik tavu asiņu dēļ, varu pie tevis es pārnāk. tādēļ, ka esi tik labs. spārnā. Tādēļ, ka esi tik labs, no tavām mīļajām rokām žēlastībā. Pie tavas pūkstošās sirds ļauj man cieši vienkārši pieklausties. Tās paldies Tev, kungs, ka mēs, ka mēs varam Tev slavēt un pateikties, Dievs. Paldies, kad Tavās mīļajās, maigajās rokās, Tēvs, kad mēs varam pieklausties Tev. Paldies, Kungs, Jēzus, par, par Tavām asinīm. Paldies, ka Tu mūs esi glābs. Paldies, Kungs, ka Tu mūs esi atpircis no šīs tums valstības, ka Tu esi mūs iecels savā valstībā, Jēzu. Dievs, tas ir vārdiem neizsakām, Dievs, to, ko Tu esi izdarījis mūsu grēka dēļ. Paldies, Kungs, ka mums ir dot cerība, ka debes bāvu ir šī mūžīgā dzīvība, kungs. Paldies, ka tu mūs mīli ar beznosacījumu mīlstību, tēvs. Paldies, kungs, ka tu esi pāri visam teicis pienesiet pateicību kā upuri. Tēvs, mēs pasakamies, Dievs. Mēs pasakamies par katru lielo un mazo, kas ir šeit. Paldies, tēt, ka tavs acis vienmēr ir nomodā par mums un Paldies Tēvs, ka Tu rādi un māci ceļu, kur mums jāsteigā. Kungs, mēs esam Tavs īpašums, Tu esi slēdz derību ar mums, un mēs piederam Tev, Kungs, un es Tev ļoti lūdzu, Dievs, tur mūs savās rokās, Tēvs, pasargā mūs no šīs ļaunās pasaules. Dievs, mēs varam pieaugt Tavā dievišķajā mīlestībā un pārplūst pateicībā mūžīgi, Tēvs. Paldies Tev par to. Pasakamies un lūdzam Tev Jēzus vārdā. Amen, Tēvs. Amen. Mēs esam pateicīgi Tev, Dievs, par Matīs ko tu lieto, kas savu trauku. Paldies, Tēvs, kad tu uz viņas runājas un slūdz Dievs, lai tu svētī, lai tu Dievs dod viņam spēku, drosmu sludinā Dievs, lai caur viņu plūst tavu vēst, Dievs. Ka Dievs viņu muti ir atvērta un ka tavs evaņģēlija vēsts, Tēvs, aizskar mūsu sirds. Mēs lūdzam Dievs, lai Tu viņu svētī, lai Dievs Tu viņu svaidi šajā kalpošanā. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu viņu lieto, paldies, ka viņš Tev ir uzticīgs. Un es lūdzu, Jēzus, lai Tavs asins viņu sargā, lai Dievs viņa sirdī vienmēr ir prieks par Tev, Tēvs. Mēs viņu svētiem un lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Paldies, Gat. Paldies, draudz. Arī Kristīna bija starp citu kopā ar Sanita un Madara. Um, Viena lieta, pirms es um, tošos pie vārdu, mums ir paredzēta, <clears throat> mums tieši jauniešu kalpošana šeit kuldīgā mūsu draudzē. Mēs esam ticībā spēruši soli un virzamies uz to, lai noorganizētu, novadītu sporta nometni um, 27. jūlī līdz 3. augustam. Uh, sporta nometni pamatā ir uh, Um, būs komanda no Amerikas uh, un arī no Rīgas, arī no mūsu jauniešiem kopā. Un, un, un būs tāds nu, fantastisks laiks. Tas notikums būs Pelču skolā. Uh, un, un, un pamatā ir arī, nu, apakšā tam visam ir uh, evanģelizācija. Nu, būs, mēs, tur būs komanda no Amerikas pa dienu visādas sporta aktivitātes un vēl visādas lietas, bet uh, Vakarā būs dievkalpojumi, kā, nu, kur cilvēkiem tiks pastāstīts par Dievu un par Jēzu. Bet um, arī tādā, es domāju, interesantā veidā. Un, un, un, un, ko es gribu teikt jums, draudz, kad uh, mēs drīz, ir jau uzsākusies reģistrācija, tā kā, nu, cilvēki var reģistrēties un pieteikties tai, nu, tai nometnē. Uh, izmaksas nometnē 42 lati no cilvēku, tas ir mēs, ko, to naudu, ko mēs saņemsim, uh, Mēs atdodam uzreiz sprēdināšanu pa telpām, lētākā vieta, kur mēs atradām, vispār visā kuldīgas apkārtnē. Un, lai nu būtu tā viss, kas, ir no, kas, ir, kas bija nepieciešams, sporta zāle un visas tās lietas, lai būtu, mums bija 42 lāti, tas ir no cilvēka, ko mēs dabūsim, to mēs atdosim uzreiz tai pašai skolai, un tāpēc tās ir tīrās izmaksas pārējos, tur diezgan daudz iegulda arī jauniešu virzība organizācija, kas caur kur pie mums ir Dēvids, šī misijas organizācija Latvijā, un viņi diezgan daudz līdzekļus iegulda priekš tās nometnes, un um, tas, ko es gribu teikt, um, šī lieliski iespēja um, jūsu radiniekiem, uh, kāds brā, brālēniem, uh, es nezinu, brāļmeitām, dēliem, pašu, pašu bērniem, kas netic Dievam, viņiem uzaicināt šo nometni. Padomā un lūdz, varbūt tev ir kāds tieši ienāk iekrīt sirdī, kur tu varētu tā kā pats personīgi uzņemties, viņu uzaicināt un ieteikt viņam būt šai nometnē. Um, tad arī, ja, ja tev ir, tad tu noteikti pie manis var dabūt informāciju, kā var reģistrēties. Būtībā tā ir mājas, mājaslapā, internetā var reģistrēties, vienkārši pieteikties. Maksāšana būs uz vietas, nu tā kā uzreiz nav ar vajadzīga tā nauda, bet būtībā, mm, kad... Um, padomājiet un iedrošiniet un at, paņemiet kādu atvediet. Uh, un tas vecums ir no būtībā nu, no 14 nu, līdz 20. Tas ir tas vecums, bet, protams, var arī līdz kaut kā 25 gadu vecumam būt. Bet tas ir tas primā 14 līdz 20, ko mēs tā aicinām. Tā kā droši apdomā, un ja tev ir kāds cilvēks, un Tu varbūt domā, ā, nu viņš jau nebrauks, bet uzpras vismaz. Vismaz izdara to lietu, es tev aicinu. Vienkārši pajautā, vai tu negribētu būt nometnē. Vēl arī tāda niens, kad uh, mēs skatāmies un meklējam visādas variants, bet gadījumā, ja ir kāds cilvēks un finanses ir tiešām liels, liels šķērsels, bet viņš grib un viņš tiešām, jūs domājat, ka tas būtu par svētību, arī pienākat, pasakat, mēs vienkārši lūksim un ticēsim, kaut kāds budžets mums kaut kam ir, bet ne līdz galam viss, mēs tur nezinu, cik būtu labi, ja mēs varētu dabūt līdzfinansējumu no pašvaldības vai no kurienes. Mēs neesam dabūjuši nekur. Līdz ar to tas ir tīri ticībā, mēs ejam un, un, un tā kā, nu, arī tad, ja tev ir kāds cilvēks un tiešām finanses ir tā, tas šķērslis, pienāc un pasaka, nu, mēs to apstīsimies. Un kaut kāds budžets ir kaut kādām vietām, bet redzēs, cik daudz mēs varēsim nosponsorēt. Un tavam aicinājumam ir ļoti liels spēks. Vienkārši, jo um, Tev nav arī jāuztraucās, tur nebūs, nevienam netiks nekas nepiespies. Tas būs ļoti interesantā priekš jauniešiem, ļoti interesants pavadīts laiks. Un, un, un, un es domāju, tas noteikti būs par viņas dzīvē, viņa dzīvē, tā jaunieša dzīvē, tas būs tāds ļoti spēcīgs notikums, es domāju. Vai nu viņš pēc tās nometnes būs ar Dievu un paliks ar Dievu, tas ir lielā mērā atkarīgs no paša Dieva un no mūsu lūkšanām, es ticu, bet uh, Bet vismaz vienu lietu viņš gan būs dzirdējis to evaņģēlīju vēst, un tas ir tas svarīgākais. Tā kā saicinu, apdomājieties un apdomājiet kādu, jums ir prātā viens vai vairāk, tad droši aiciniet, ja? Jo vieta, vieta ierobežojums, mums domā, es domāju, ka uz doto brīdi nav, nu, nav tā, ka mēs tikai konkrēti. Tā kā vietas diezgan daudz, izguldīt var skolu diezgan daudz, paēdināt ar var diezgan daudz, tā kā droši, ja? Un arī lūdziet lūdz par šo, par šo, par šo nometni. Mēs gatavojamies, drīz būs arī reklāmas visur. Esam jau plakātas skolās izlikuši, personīgi aicināsim. Ir jau šādi tādi cilvēki pieteikuši savus radiniekus. Un, un, un, un, tā kā es ticu, ka būs cilvēki. Un, ja kaut viens cilvēks atgriežās caur šo nometni, tad tas tā vērts. Nu tā, tas ir tā vērts. Un tajā pašā laikā es pats arī nevaru sagaidīt. Nu, tur, tur būs labi, ļoti, ļoti, ļoti jautrs laiks priekš jauniešiem. Um, par Aivu un Kristapu runājot, viņam tieši šodien ir kāzu jubilēja. Tieši šodien viņam ir viens gads, kopš viņi ir apricējušies. Viņi atgriezās šeit jauniešu kalpošanā, tas bija pats sākums, otrai, otrais jauniešu dievkalpojums mums, kas notika, viņi atnāca. Mm, Kristaps palika, Aiva laikam izgāja ārā, viņi, viņi piedzīvoja Dievu, ap Dievu. Dievs viņus izmainīja, viņi dzīvoja attiecībās ārpus laulības, nebija aprecējušies. Uh, saņem no Dieva ļoti spēcīgi, nu, piedzīvo Dievu ļoti spēcīgā veidā. Un saņem no Dieva ļoti, pēc kāda laika viņi saņem no Dieva ļoti spēcīgu norādījumu, ka viņiem jālaulājās, nu, Dievu priekšā jāstājās attiecībās. Un, un viņi salaulājās, tas bija tieši pirms gada. Un viņu bērniņiem bija jāpiedzimst tieši šitajā laikā Katrīnai. Bet viss notika, kā ir noticis Un, un man ļoti iedrošina Aivas un Kristapa ticība, ka viņi iet uz priekšu ne par spīti visam, kas notiek, bet mums, viņiem ļoti vajadzīgi mūsu lūkšanas. Ja prasat, kāpēc tā dažreiz notiek, es ar tā īsti nevaru pateikt, bet uh, iesaist grāmatā ir tāda viena rakstvieta, kur Dievs saka, um, es nodošu tev tumsā paglabātās mantas un paslēptos dārgums. Uh, lai tu atzīst, ka es esmu tas kungs Izraēla Dievs, kas tev sauc tavā vārdā. Es nodošu tev tumsā paglabātās mantas un paslēptos dārgumus. Dažreiz mēs piedzīvojam tumsu, tas ir uh, iedrošinājums gan viņiem, gan mums, kā kristieši. Dažreiz mēs piedzīvojam tumsu, kas nav izskaidrojami, kāpēc, no kurienes, kā. Uh, Es domāju, ka arī mums nav jāmeklē tie iemesli, bet vienīgā lieta ir, ka tajā tumsā, kas cilvēki ir, viņi atrod paglabātās mantas un dārgums. Ir tās, es domāju, tās liecības, ka Dievs ir uzticams līdz galam. Un, lai kā arī notiek, viņa rokās ir mūžīgā dzīvība, viņa rokās ir cerība. Un es ticu, ka <clears throat> ne Aiv, ne Kristaps viņi nepazudīs, jo Dievs ir ar viņiem. Lai kāds arī tas laiks, un šis laiks nav viegls viņiem, šeit arī daudziem mums tā noteikti arī nav vieglas situācijas, nav laika viegli, bet Dievs ir uzticams. Amen. Kur ņemt spēku, turpināt iet uz priekšu? Tās varētu nosaukt šīs dienas tēmu. Mata evaņģēlijas 28. nodaļa, 19. pāns, 18., 19., 20. pāns. Kur ņem spēku turpināt iet uz priekšu? Um, ir, ir divas ekstrēmas, um, ko es pēc, pats esmu piedzīvojis. Ir daudz, mēs, mēs ir tīpaši, kā mūsu draudz esam redzējuši, uh, kalpošana, ja mūsu kalpošana. Zināt, mēs visi zinām, ka Dievs mūs aicina kalpošanā. Ne? Kādu viņi nodefinē, es nezinu, mēs varam daudz, daudz, daudz un plaši par to runāt, bet būtība ir tāda, ka nu, mums ir jādara kaut kas priekš Dievu, Dievu valstībā, jādarbojās Dievu darbā. Dievu darbā jābūt, un tad ir tās ekstrēmas, kad cits dara pārāk daudz, kalpo Dievam, kalpo, kalpo, kalpo, pārdeg, un, nu, un noteikti raks lietas, un cits atkal nedara neko. Saka, visi pieteikt tikai jēzus kājām sēdēt un nedarīt neko, absolūti. Pieteikt tikai sēdēt, eh, klausīties Dievu vārdos un nedarīt neko. Tam visam pa vidu stāv balans, ir vidusceļš, tā kā ir balans, stāv balans, ne uz vienu ekstrēmu, ne uz otru ekstrēmu, bet tam pavisam pa vidu stāv šis, šie vārdi, ko Jēzus saka. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes – Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēvu, dēlu un svētā gar vārdā. Tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Šis ir lielā pavēle. Viņu ļoti daudz nosauc, tā arī lielā pavēle. Tā ir Kristus, pirms viņš aiziet, viņš atstāja lielu tādu pavēli. Nu, tā nav tāda ieteikums, bet viņš šeit ejiet man ir dota visa vara debesīs un zemes, viņš saka, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās kristīdam tēvu dēlu svētā gara vārdā, tās mācīdam turēt tu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Stāv šī pavēle. Mēs, lai kur tu skaties, tu skaties vienu ekstrēmu, mēs varam runāt, ā, nu redz, viņš gāja, viņš kalpoja, viņš darīja, viņš kur tagad ir, ja? Un tāpēc kādu laiku mēs paskatāmies uz otru, uz otru galību un skatāmies, nu tur nekas nav jādara, mums ir tikai jāsēž pie jēs kājām, mēs izbaudīt tūs attiecības ar Dievu, būt pie viņa kājām, baudīt viņa tuvību. Uh, un tam tas, ka ved nu, no, tās, no tās puses uz vidu atkal ved šis pavēle, bet ejiet un turiet, māciet, ejiet, sludiniet evaņģēliju. Ejiet, ejiet, ejiet. Pastāv šī, šis pavēle. Un es vienmēr uzdodu Dievam jautājumu, nu, ja godīgi man šī rakstvieta visvairāk ir traucējusi. <laughs> man viņa visvairāk traucē. Jo kāpēc? Um, es nevarēju malā nosēdēt. Man gribējās ar visiem dalīties par šo labo vēstu. Man gribējās iet un kalpot. Un vēl joprojām manī deg vēlēšanās iet un kalpot. Uh, sludināt evaņģeli, stāstīt cilvēkiem par Dievu. Vienkārši man, nu, manī tas deg, un es pat dažreiz arī savai sieviņai saku, es nezinu, kāpēc. <laughs> es nezinu, kā lai to uguni izdzēš, es nezinu, kā lai aptur man. Man labāk, man vieglāk būt uh, nošaut, <laughs> lai man apturētu. Es, ne, es nevaru, es vienkārši nevaru. Man gribās redzēt Dievu varenos darbus, man gribās redzēt tos caur manu dzīvi, man gribās iet. Un, bet tad es esmu ļoti bieži aizrāvies ar to ekstrēmu, kad es eju, eju, eju, eju, pārdegu, uh, un pēc tam ir visādi rūgtumi uz Dievu, uz visiem pārējiem, uz cilvēkiem un apvainošanās. Un, un tad uzreiz nāk jautājums, nu reiz, nu kur tad tu skrien, nu nevajag tu skriet, vajag sēdēt pie Dievu kājām, nu sēdi tur, nu, pavad laiku ar Dievu, nedara vispār neko. Nākuši miljonus reizi, nākuši kārdinājumi, vienkārši atteikties no jebkādas kalpošanas, pilnīgi, vispār. Atnāks svētdienās apsēsties, atlikties, at, at, atķeksēt to, to lauciņu, iet mājās, Sieviņa paies pusdienas iet gulēt, iet uz darbu, tā un nu iedzīvot visu nedēļu. Nu, tāds bijis kārdinājums iet, bet manī deg uguns, ko es nevaru apturēt. Deg uguns sludināt, stāstīt Dievu cilvēkiem par Dievu. Un man vienmēr traucē šī rakstvieta. Ejiet un sludiniet. Ejiet un sludiniet. Pirmkārt, es gribu, ko jūs lai saprotat. Mums visiem ja tu esi Dieva bērns, tu nevar teikt, ja, piemēram, kaut kā mēs ļoti bieži ierobežojam kalpošanu ar, nu, ir, ir kas kalpošanai, slavēšanas vadītājs un mācītājs, tur ir valdes priekšsēdētājs draudzē, kas tur vēl, nu, kaut kādas, nu, draudzes lietās kalpošanas, ja? Bet mums visiem, mēs visi, kas saucamies pēc Dievu, pēc Dievu vārdu, mēs visi, mums visiem ir aicinājums kalpot. Un ar ko? Ar savām dzīvēm liecināt ar savām dzīvēm liecināt par Dieva evaņģēliju. Un tas aicinājums tev ir šeit. Ejiet un sludiniet un dariet par mācekļiem visu tautas. Ja tu saki, man nav šeit draudzē, man nav ko darīt, es ne, neesmu nekas, tad vienkārši tas, ko Dievs tu aicina, ir stāsti cilvēkiem par Dievu. Stāsti, redziet, viņš šeit arī ejiet, uh, mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Citā vietā ir māciet viņiem to, ko es jums esmu mācījis. Māca cilvēkiem stāsti, dalies ar lietām, kuras, kuras uh, tu esi piedzīvojis un tās liecības, ko tu esi saņēmis, ej un stāst un māca citiem. Mēs nevaram izbēgt no tā. Mēs nevaram izvairīties. Un tad vienmēr rodās tāds uzreiz pa vidu, rodās tāda dažreiz tāda jautājuma, nu, bet kā es varu sludināt evaņģēliju, ja man paša dzīve ir galīgi greizi? Kā es varu sludināt evaņģēliju, ja man pašam problēmas ar ticību? Kā es varu sludināt evaņģēliju, ja man, man ir pilns sirds ar bailēm? Kā es varu sludināt evaņģēliju, ja es šaubos? Kā es varu sludināt evaņģēliju, ja es neticu? <laughs> nu, kaut kādiem Dieva apsolījumiem. Kā es varu sludināt evaņģēliju, es nezinu Dieva rakstus. Kā es varu sludināt evaņģēliju, es neesmu bijis bībelskolā. Kā es varu sludināt evaņģēliju, ja man nav tas un tas un tas. Un atkal stāv priekšā šis, šis man ir dot visu var debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdam, tēvu, dēlu un svētā gar vārdā. Un viņš saka visiem, tiem, kas viņam sekojam. Redziet, jo dziļāk tu skatīsies sevī, jo lielāku purvu tu ieraudzīsi. Bet tas noslēpums ir skatīties prom no sevīm. Un tu ieraudzīsi Kristu, tu ieraudzīsi citus, tu ieraudzīsi to, ko Dievs dara. Jo vairāk tu skatīsies savā sirdī, meklēsi iemeslu, kāpēc tev būt spēks un var iesludināt evaņģēliju. Kāpēc Dievs tev tieši, kāpēc tu būtu kvalificēts to darīt? jo, vairāk tu, jo, jo mazāk tu to saskatīsi, jo vairāk tu sevī skatīsies. Jo vairāk tu skatīsies uz savām problēmām, uz to, kas tev nav, uz kas tev ir, kas tev nav, ja mazāk tu to redzēsi. Un ļoti daudz cilvēku tā tur arī paliek. Viņi skatās tikai uz sevīm un tālāk par to netiek. Savā dzīvē vislielāko svētību es esmu piedzīvojis tikai tad, kad es esmu aizliedzis sev to, ko Jēzus mums arī saka – Aizliedz sev, uzņemies savu krustu un seko man. Vislielāko svētības es piedzīvojis tad, kad es esmu aizliedzis sev, kad es neesmu skaties uz sev un es esmu ļāvis Dievam, lai viņš man lieto. Un skaties, Dievs, labi, šajā armajā laukā, uz kuru pusi tu grib, lai es eju. Un es esmu piedzīvojis to, ko pirmā korintiešiem Pāvils raksta, ka Dievs aicinājis tos, kas ir muļķi, tos, kas ir ģēķība pasaulē, tos Dievs ir aicinājis, lai celtu godā. Bet ikvienam no mums ne, neslēp, kā Jēzus saka, neslēp savu gaismu zem pūra, jo tā darot, tu nepiedzīvos mieru. Neslēp to gaismu, neslēp. Un tad um, es kalpošanā rad, rodu spēku šajos divos apsolījumos – Ir divi apsolījumi, kuros es kalpošanā, kad es kalpoju Dievam, es, kad es gribu, nu, kad es sludinu evaņģēliju, un tas nav tikai šeit cilvēku priekšā, kad es sludinu evaņģēliju ejot pa ielu, kad es sludinu evaņģēliju veikalā, kad es sludinu evaņģēliju vienalga, kur es eju, kad es stāstu cilvēkam par Dievu. Es, es rodu spēku šajos divos apsolījumos. Mm, viens no tiem ir Mata evaņģēlijas 16. nodaļa 18. pāns, Mēs daudz to rakstvēt zinām, tur rakstīs tā, ka es celšu savu draudzi un ēlas vārtiem, tu nebūs uzvarēt. Ja es saku, es celšu, spē, es celšu savu draudzi un Elnas vārtiem, tu nebūs uzvarēt. Un otrs apsolījums, otrā Pētera, trešā nodaļa, devītais pāns. Otrā Pētera, trešā nodaļa, devītais pāns. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāk pie atgriešanās. Vispirms Dievs saka, es, ceļš, es celšu savu draudzi, un ēles vārtiem tu nebūs uzvarēt. Draudze, tas ir kristiešu kopums. Tie kristieši visā pasaulē, bez robežām, bez, bez ierobežojumiem, tie esam ik viens cilvēks, ko Dievs ir pestījis, tā ir Kristus draudze. Un Jēzus atbildība – Un, un pienākums ir celt savu draudzi. Viņ, tas ir viņa pienākums. Viņš ceļ savu draudzi. Viņš to ir sadalījis lokālajās draudzēs uh, pa visu pasauli. Katrā pilsētā, ciemetā viņš ceļ savu draudzi. Un interesanti tas, ka Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Un kad to uz, uzvaru vai, vai nu, mūsu pastāvēšana atbildība ir uz Jēzus pleciem. Lai mēs kā kristieši pastāvētu atbildību uz Jēzus pleciem lai, mēs nepa, lai mūs nevarētu uzvarēt, Jēzus saka, Elis vārds nebūs uzvarēt, draudz. Tevi, Dievs saka, nebūs uzvarēt. Un tas ir Dieva darbs. Šķiet neloģiski, vai ne? Ja mēs paskatāmies savām dzīvēm, kur tad ir? Šķiet, Elis vārtos uzvar ļoti bieži, bet Jēzus saka, es celšu savu draudzi un Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Ir nepieciešams laiks, ir nepieciešama pacietība. Un 2. pēta 3.9 ir rakstīts, ka negribēdams, ka kādu pazust, bet ka visi nāk pie atgriešanās. Pēters saka, Dieva sirds un vēlēšanās. Nu, tas ir, ka viņš negrib. Bet Dieva sirds un vēlēšanās ir, ka, ka cilvēki visur, visās malās nāk pie atgriešanās. Visur. Ko tas nozīmē? Izeiz ielas, pastaigā pa kuldīgi, pa liepājas ieli. Ik viens cilvēku, kur tu satiec, kas tev nāk pretī, uh, Ik viens cilvēks, kur tu redzi, to cilvēku Dievs grib pestīt. Wow! Negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāk pie atgriešanās. Tas viss ir labi, tas viss ir brīnišķīgi, bet dzīvojot vienā vietā, tīpaši mazākā pilsētā, kurā mēs dzīvojam. Vai ļoti bieži mēs to redzam, ka tas tā ir? Pirmām kārtām, ka Dievs ceļ savu draudz, ka Elis vārtiem to nebūs uzvarēt. Otrām kārtām, ka Dievs visus cilvēkus grib pestīt. Es atceros, mācītājs, viens mācītājs man teica, viņš saka, tie, kas ir evaņģēlisti un ceļo no vienas pilsētas uz otru, viņiem kalpošana ir ļoti viegla. Viņi atbrauc, uztelē skaņu, uznāk uz skatuves, norunā, aicina cilvēks pie, pieņemt jēzu, nožaut savus grēkus, to izdara un aizbrauc. Bet grūtāk, un ļoti bieži pat ļoti grūti, ir būt mācītājiem un ganam. Pēc tam šī sāvis ganīt. <laughs> Un bija arī viena ģimene, viņš saka, ļoti labi draugi, viņš saka, viņam, bija, viņam ir trīs bērni, ļoti īsā laikā viņam trīs bērni, viņš tādu interesantu frāzi teica, viņš saka, piedzemdēt ir viegli, uzaudzināt ir grūtāk. Viņš domāja tieši to, ka tas ir viens notikums, kas, protams, nav viegls pašdzemdības, bet, bet tas pēc tam tos bērns audzināt – gadus, dienu no dienas, sākumā mainīt pamperšu neskaitāms reizes, viss tās lietas audzināt cilvēks, tas vairs nav tik viegli. Cilvēks piedzims no augšas un tikai tad sākas īstais darbs. Un dzīvot šeit uz vietas ir daudz grūtāk nekā braukāt apkārt. Bet ziniet, mums ir svarīgi iegūt ticību priekš šeienas. Amen. Mums ir svarīgi, es esmu tā teicis, um, ziniet, nu, man ļoti bieži arī jābrauc, teiksim, uz Rīgu kalpot ar vārdu vai uz Liepāju vai, vai tur vēl kaut kur. Un es esmu vienmēr teicis, man ļoti patīk sludināt Rīgā un Liepājā. Jo es atbraucu, visi, visi saka amen un es aizbraucu. Vai cik brīnišķīgi draudz. Un brīžiem, kad es atbraucu šeit, kad es, mēs paberžamies viens aiz otru, mēs redzam vienu otru dzīves, mums bieži vien tas tā skumīgi paliek. Uh, Jo, nu, tajā draudzē bija labāk, labāk jāpārvācās uz turieni. Bet nē. Un es esmu teicis vienmēr, ziniet, es gribu iegūt ticību un es gribu iegūt uzvaru šeit. Tagad te, mūsu draudzē. Jo, ziniet, viegli skatīties kaut kur citur un arī pārvākties ir viegli. Un tad tu pārvācies un brīdi tev liekas, viss ir skaisti, bet jo tu ilgāk padzīvos, tu redzēsi, oh, šī arī nav perfekta draudze. Mm. Redziet, bet šeit uz vietas mums ir jāiegūst ticība. Tagad mūsu situācijā mums ir jāiegūst ticība. Un mūsu ticībā mums ir jāuzvar. Jo ja mēs to, tas ir brīnišķīgi, iedomājies, ja mēs iegūstam šeit uzvaru un ticības uzvaru pār šīm visām situācijām, kas mums ir, pār katru vienu dzīvi, pār, pār mūsu draudz lielākiem izaicinājumiem, lielākām cīņām. Es domāju, ka mēs visi varēsim baudīt ļoti brīnišķīgas augļas. Amen? ir viena draudze īrijā. Un es gribu iedrošināt tev, es, es nezinu, kāpēc es to saku, bet es gribu iedrošināt tev, ir viena draudze īrijā. Viņa tāpa 14 gadus. Nu tā. Viņu, viņu nu, visi notikumi grozījās, virzījās 14 gadus. Mainījās mācītāji, nebija kalpotāji, bija kalpotāji, nebija atkal kalpotāji. Cilvēki nāca, gāja, nāca, gāja. Un, un interesanti, ka tas mācītājs saka, mēs, mēs tapām 14 gadus. Liekas, kā tas var būt? Mēs tapām 14 gadus. Un šik, jā, pagāja 14 gadu, kamēr nostabilizējās un nostiprinājās pamata balsti mūsu draudzēji. Ziniet, kas tie balsti bija? Atsevišķi ģimenes un cilvēki, kas palika uzticam par spīti visam palika uzticam. Nāca vēja, pūta viņas pa labi, pa kreis, bet bija cilvēki, kas palika. Tavai pastāvībai ir ļoti, ļoti liela vērtība. Un tu varbūt nezini, bet Dievs tev veido par balstu. Par balstu. Viņš stiprina pamats, viņš tais, viņš gatavo kaut ko, lai vēlāk uz kaut ko celt. Un, ziniet, ilgus laikus tā draudz bija 15 cilvēki, 100 cilvēki, 10 cilvēki, 100 cilvēki. Nu, lēkā šis skaits. Viņš saka, mācītājs saka, es nekad nepriecājos, ka pilna zāle bija. Es nekad nepriecājos. Es vienkārši paklausīju Dievam, darīju to, kas man ir jādara. To, ko Dievs man aicināja, pasludināt Dievu vēst, es neskatījos, es nepriecājos. Un piegāja nāku vienu svētdienu pilna zāle, nākošu svētdienu desmit cilvēku. Viņš saka, vienalga, viņš uzticami sludināja. Un beigās Dievs nodibināja un nostiprināja draudz, un tagad tā draudz aug un zeļ viņi plaukst. Tie augļi, kas nāk no tās draudzes, tās lūkšanas, tie cilvēki, tas ir pamatīgi. Dievs dara darbu, ja tu neredz neko. Dievs dara darbu. Dievs dara. Un tā ir mana cerība, tā ir mana ticība. Kad apakšā visam pāri tam, ko mēs redzam, viņš dara darbu. Es atceros, kad es atgriezos, mēs piedzīvoju Dievu. Man likās, ka visi mani radinieki, visi mani draugi, tu būs kristieši. Man likās, ka wow, kaut ko tādu piedzīvot, kaut kas tāds. Wow! <laughs> Es gāju sludināju un es ātri vien apdaudzījos. Man tas ļoti, ļoti sāpēja. Saprast to, ka nē, īstenībā neviens nesakoja. Neviens neatgriezās. Drīzāk man ģimene vienkārši... Viņi zin, kā darīja, kad es sēdēju pie galda, ko stāstīju par Dievu brālis, brālis šitā uzlika roku un šitā te parādīja. Nu vienkārši. Nu šķiet, šķiet, nu kā? Es degus viņam stāstu Dievs, vā, viņi saka, uu. Vēl viens mammai sako līdzi, uu, nu jo mēs esam, nu jo mūsu ģimenei divi tādi, ā. Arī gāja pie draugiem, draugi tur no sākuma sēdēja, atvērtām mutēm klausījās, rītīgi ilgi tur nosludina, nosludina. Pašās beigās viņš saka, būs ar visiem pašol. <laughs> es esmu šokā, kā? Jūs nedzirdējāt, es jums visu liecību nostāstīju. Līdz šeit viņi tur visi atvērtām mutēm. Bet es padoju, vo, nojūdzās, <laughs> Džeks, piecēlās un aizgāja. Kā? Tā bija man sāpīga realitāte, ka ne visi grib Dievu. Un pašā sākumā to bija ļoti grūti pieņemt, bet laikam ejot viena patiesība izlec uz augšu. Un es sapratu to, un es gribu, lai tu saproti arī to šodien, ka tas, ka tu esi pestīts, tā ir milzīga Dieva žēlstība. Tā ir milzīga Dieva žēlstība, milzīga. Un arī vēlāk ejot dzīvojot ar Dievu, nu jau būs deviņi gadi, Dzīvojot ar Dievu, es sapratu, ka Dievs grib, lai visi cilvēki ir glābti. Tā ir viņa vēlēšanās. Un tāpēc, lai tavām lūkšanām būtu spēks, ņem šo apsolījumu. Ņem šo apsolījumu, ka Dievs grib, lai tavu radinieku, Dievs grib, lai tavu vecāku, Dievs grib, lai tavu cilvēku, kas tev dārgi mīļi, kolēģi, klasbieda, draugi, lai vienalga viņš grib, lai viņi ir pestīti. Ņem to kā apsolījumu savās lūkšanās, kā, kā stiprinājumu savām lūkšanām un lūdz un turpina lūgt. Tas ir interesanti, kad Dievs grib, lai viņš ir glābt, tas nozīmē, nu, kad glāb to cilvēku, tas nozīmē, ka viņš jau to cilvēku pazīst. Tad, ja tu pa kādu cilvēku lūdz, un tu stāst Dievam tā cilvēka notikums un situācijas, un tu saki, Dievs ienāc viņa dzīvē, Dievs jau zina viņa cilvēku, tā cilvēka situācijas. Viņš zina, un viņš arī grib. Dievs grib glābt cilvēks. Mm. Un spēka evaņģelizācijai, lai stāstītu cilvēkiem par Dievu, ņem tajā, kad Jēzus ceļ draudz. Lai es turpinātu liecināt, un nevienmēr tas ir jāņem bībeli, jāiet uz kādu ielas stūru un jābļauj, vai jādala, nu vienkārši iet uz ielas kādam klāt un runāt, nevienmēr tas ir tā. Ja tu paskaties visu savu ikdienu, katru dienu, Tev ir cilvēki, ap kuriem tu visvairāk apgrozies, kuri neticīgi. Tieši viņiem tu vari pateikt. Un ja tu nevienmēr arī jācenšās ies, iespiest to vēst, ir uh, censties visu laiku uzmākties ar to Dieva evaņģēliju visu laiku, ā, tad tas viņus arī nobiedē. Bet, piemēram, saviem kolēģiem es ievēroju, ka ir pienāk brīdis, kad viņi uzdod jautājumu. Un tad tas ir tas brīdis, kad es varu pateikt savu pārliecību, to, ko Dievs darīs manā dzīvē. Bet tev ir noteikti skaits cilvēku, kam tu vari liecināt. Un, lai, lai tev būtu spēks evaņģēlijā apzinies to, ka Dievs ir tas, kas ceļ draudz. Un kā cilvēks to pestīts? Kad cilvēks piesauc Jēzus Kristu. Tas ir viss. Mēs nevienu nevaram izglābt, to var izdarīt tikai Dievs. Bet mēs varam liecināt, un mūsu uzdevums ir vienkārši stāstīt un teikt – Mūsu uzdevums ir kā tai ceļa zīmē, kas stāvot rādīt tik un tik uz tik un tik ātram tu drīkst braukt. To cilvēku, priek, to cilvēku izvēle ir jā, piebremzēt vai braukt pa to pašu ātrumu vai ņemt vērā to zīmē, neņemt. Bet mūsu uzdevums ir vienkārši. Un te, tāpēc nebrīnos, ka ja es saku, uzņemies man nastu, ja es saku, ja man nast ir viegli, man jūks ir patīkams, mans jūks ir patīkams, tas ir viegli. Sludināt evaņģēlī nav grūti, stāstīt cilvēkam par Dievu nav grūti. Ja tu apzinies, ka viss, kas tev jādara, jāpasludina. Nu kā tas varu tik pestīts? Nu piesauc Jēzu. Es varu tev pagad palīdzēt, bet piesauc Jēzu, piesauc. Un tad, kad mēs aicinām cilvēkiem pieņemt Jēzus, lūk, grēku nožāvas lūkšanu, es to nesaku. Es nekad to neesmu uztvērs kā formulu. Uh, jā, A plus B, C, jā, nē, es vienmēr esmu teicis Dievam, Dievs dzird, viņas ir lūdzu uzklaus. Ir bijis tā, ka cilvēks noskaita to lūkšanu un piedzims no augšu un wow, super, Dievu piedzīvojas, bet ir tā, ka nekas nenotiek un nenotiek ilgu laiku. Un tas ir Dieva darbs. Jo redziet, manā dzīvē arī es Jēzu aicināju savā dzīvē 15 gados. Pieņēmu Jēzu grēku nožās lūkšanu 15 gados. 20 gados es piedzīvoju Dievu. Vajadzēja vēl 5 gadus nodzīvot, nodzīvot līdz purvam. Un tad es kliedzu uz Jēzu, un Jēzus man izglāba. Un ziniet, Dievs man pateica tā atgādināja, viņš saka, ka tu man savu dzīvi atdevi toreiz Jēzus festivālā Liepājā ka tu pieņ, iznāji priekšā un pieņ, aicināji man savā dzīvē, un ka tu atdevi man savu dzīvi, es viņu paņēmu. Tā liekas, nu kā? Nu jā, pagāja 5 gadi, es nonācu līdz pēdējiem, pēdējiem, pēdējiem kliņķim, es piesaucu Dievu un piedzīvoju Dievu, piedzim no augšu. Tāpēc tu nekad nezini, ko, cik, ko Dievs var izdarīt tavu vārdu lietojot, to, ko tavu liecību lietojot. Vēl tāda lieta, kad uh, ir jāsaprot, ka Dieva darbs ir ilglaicīgs projekts. Dieva darbs ir ilglaicīgs projekts. Man ļoti, ļoti patīk, ka Dievs nav no ātrā sēdināšanas restorāna biznesmenis. <laughs> ātri, ātri, ka viņš ir ilglaicīgi darba vadītājs, ilglaicīgi projekti Dievam ir. Dod daudziem cilvēkiem problēmas. Kad es biju Bībeles skolā pēdējā kursā, tad man bija tā, man, man atmoda, nu, ka nāks atmoda, nebija vispār jautājums. Ja, ka nāks atmoda. Laid man tikai uz draudz un visus lūkšu gavēšu un būs atmoda, tu redzēsi. Es biju tā uzvilkts, nu, tā uzvilkts. Nāks atmoda, kāda problēma? Atmoda nav draudzēs, tāpēc, ka cilvēki nelūdz un negavē. Viss, Tas ir pavisam vienkārši, jālūdz un jāgavē. Un tad Dievs man aizsūta uz praks. <laughs> Patiesība jau tajā ir, tikai viņa ir savādāk. Dievs ir ilglaicīgi projekta autors. Un es atceros, cik man bija grūti pieņemt to realitāti, ka es sludinu vienam cilvēkam stundām, viņam nepielēc. Dievs nu, nomet kā ķieģeli no, no, no jumta, <laughs> uzkrīt uz galvas, mums tad viņam pielēks. Nu, nepielēc. Pats savā dzīvē arī es lūdzu nenotiek. Es lūdzu nenotiek. Nu, Dievs! Dievs saka, es esmu tas, kas ceļ draudz. Es zinu, kurā brīdī, kurš materiāls kādā veidā jāpielieto. Un tu esi tikai instruments, kur es gribu lietot. Un tad man ļoti iedrošināja esais 40. nodaļa 31. pāns. Un tur nav jāatver, bet kas gāja, ka tur ir tā, ka Es to sludināju arī kādu laiku apakaļ, pēdējo reizi, kad sludināju, ja 40. nodaļā, ir brīnišķīgi vārdi. Un kas ir arī tik, tik tiešām patiesi. Viņš saka, viņš nogurušiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgiem, jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk. Bet kas paļaus uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunu spānu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Tas vārds 31. pantā, bet kas paļaujas uz to kungu, ir tiešā, tiešā tulkumā, kas gaida uz to kungu. Dieva darbs ir ilglaicīgs projekts. Un es gaidu to kungu. Un kad es esmu gaidījis, es esmu saņēmis jaunu spēku. Jauns svaigs spēks, lai varētu turpināt darīt to, ko Dievs ir aicinājis. Kas gaida uz to kungu, tie man to spēku. Mācēt gaidīt uz to kungu, tā ir vērtība mūsu raksturā. Mācēt un zināt, ka viņš nenokavē. Gaidīt uz viņu. Tāpēc tas jautājums ir, vai tu esi pastāvīgs. Redziet, Dievs nav interesēts lielā deksmē tik ļoti, cik viņš ir interesēts pastāvībā. Tu vari būt degt un aleluja un viss, un pēc kādu laiku no tavas dedzības arī viss beidzās benzīns. Bet tā pastāvība, tā lēna degošā uguns, kas deg visu laiku. Jo padomā, no šīs dienas līdz tavai pēdējai dienai, lai cik tās dienas arī ir, citam vairāk, citam mazāk, uh, vai lai cik viņas arī ir tās dienas priekš tevīm nodzīvot tā, lai būtu nonākt līdz galam, līdz finišam, ne? Tas tā kā sprintā, nevien, nu, maratonā neviens net, neskrien sprintu. Un tas, kas arī uzņemās un sāk skriet sprintu, pēc kāda laika viņš zālē guļ un pārējai visu lēnām paskrien gājām. Tas ir tā, ka mums ir nevajag to dedzību un to ātrasirdību, bet mums vajag to pastāvību pieņemt savā sirdī. Nē, es gribu līdz galam noskriet. Pāvils teica, es nonācu līdz galam. Es ticību esmu turējis. Es ticību esmu turējis, esmu gājis, nav bijis viegli, visādas lietas ir notikušas, bet es esmu aizgājis līdz galam. Dievs saka, tev ir jānoiet līdz galam. Saņem jaunu spēku, gaidi uz mani. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es jums gribu pastāstīt noslēpumu. Nevis noslēpumu, bet Man lielāko cīņu kalpošanā, bet tajā pašā laikā arī man lielāko iedrošinājumu. Visvairāk es cīnos ar to, sludinot evaņģēliju, un tas ļoti bieži nāk kā tāds liels, liels sitiens pa vaigu <laughs> no ienaidnieka. Ja, ka sludinot un stāstot un darbojoties un strādājot, ir tik un tā cilvēki neatgriežas. Viņi, viņi neizmainās. Tas ir tas lielākais izaicinājums. Nu, atsevišķi cilvēki, piemēram. Piemēram, ziniet, nu, jauniešu kalpošana connected. Jaunieši tādi miegaini, pagājuši nakti bija gara nakts. Pabikstiet, ja, viens otru. Neļaut gulēt. Bet jauniešu kalpošanā es jauniešu kalpošanu zināju kā teoriju Bībeles skolas laikos. Bet tagad es to piedzīvoju praksē, un ziniet, teorija un praksa ir pilnīgi divas, divas dažādas lietas. Un tā lielākā cīņa ir tā, ka tu strādā un darbojies, un redz, un brīžiem liekas, ka auguļi nav vispār. <laughs> nu, brīžiem ienāk tāds no, noskums, tritīgi, nogruzies. Dievs, nu kā tas var būt? strādā, tu ej, tu darbojas, šķiet, tu esi paklausījis Dievam, bet nenotiek. Bet es tev pateikšu noslēpumu. Es piekdien sludināju to jauniešiem, ko es teicu, bet es tik īsumā jums pateikšu. Ir Dieva enkurs. Un tā ir Dieva milzīgā žēlstība, ko es esmu piedzīvojis. Dieva enkurs, tā ir Dieva Dievu, jā, milzīga žēlstība, ko viņš dara. Un ja tu paskatīsies savā dzīvē rūpīgāk, īpaši tie, kas esat ar Dievu jau ilgāks gadus, tad tu redzēs, ka ir kaut kas, kas tev ir noturējis pie Dievu, kas nav bijis tavs lūkšanas, nav bijis tavs, tavu gudrību, tavs zināšanas par Dievu vārdu. Tas ir bijis kaut kas vairāk. Tas ir bijis Dievs pats. Kāpēc tu esi tik tālu atnācis? Kāpēc tu esi tik daudz iegūks un tik daudz panācis? Sanā, nu, panācis? Tā ir bijusi milzīga Dieva žālstība, ne? pat par spīti tavām muļķībām, pat par, stī, par spīti tavai nepaklausībai, ir Dieva žēlstība. Dievvārds saka, ka ja mēs paliekam neusticami, tad Dievs paliek uzticams. Ne? Ja, ja, brīžiem, un, ja brīžiem mēs daram kaut kādas lietas, kas nav nu, pēc Dieva vārda, ko Dievs grib, lai mēs daram. Ziniet, lai kā vai daudz nepiekrīst, bet es esmu savā dzīvē redzējis, ka Dievs tik un tā paliek uzticams. Un tas ir kaut kas, kas man ļoti bieži liek ab, vienkārši abrīnā slavēt Dievu. Dievs, kā? Par spīt manām visām darbiem, tu vēl joprojām man es nodziedzi tik tālu, tu vēl joprojām esi ar mani, un es vēl joprojām esam ar tevi. Tā ir vienīgi tava žēlstība. Par piemēru saka, piemēram, Jona, bija Diev, Dieva vīrs, un Dievs viņiem saka, jūs to stāstu varēsiet mājās izlasīt, Ja jums būs laika, bet Jona bija cilvēks, kam Dievs nāk un es dod konkrēts norādījums. Ej, brauc uz Ninivi un pasludini, kad es viņu iznīcināšu šo pilsētu. Jona ko dara? Viņš pagriežās un bēg no Dieva. Viņš aiziet pilnīgi pretējā virzienā, kur viņam jāiet. Viņš iekāp kuģī un bēg no Dieva. Tā, tam kuģim braucot pārtēju jūrē, sākās vētra, nenormāli, nežēlīgi vētra. Tie cilvēki pārbijušies, kas uz tā kuģi ir, vienkārši met kravas ārā, šausmīgi panika. Jona nogājusi kuģi apakšā un guļ. guļ. Bēstē cilvēki, katrs savu dievu piesauc, nekas nemainās. Tur, ā, nu, pienāk pie Jonas un saka, nu, celēs augšā, ko tu var gulēt, piesauc savu dievu, varbūt tavs dievs uzklausīs. Nu, cilvēki tur, interesanti, kad uh, nāvas brīžos cilvēki vienmēr ir ticīgi. <laughs> Tas tā tā interesanti. Lidmašīnai krītot, nu, lidmašīnā neviens nav neticīgs, zināt to? Neviens nav, kas pasludinās ateists. Uzreiz pēkšņi visi lielākie pasaules ateisti ir ticīgi. <laughs> <laughs> jā, bet arī tad, nu, cilvēks pieskrien pie Jonas un saka, jā, piesauc savu Dievu, un Jona, ko dara? Viņš saka, nu jā, nu, es bēgu no Dieva, es taču jums jau stāstīju, nu es tagad pārfrāzēju, es taču jums jau stāstīju, es bēgu no Dieva. Viņš saka, kā tu tā var darīt, tagad mums tas viss ir, ko lai mēs daram, viņa prasa Jonam. Viņš saka, nu, iemetiet man ūdenī, ja ne, iemetiet man jūrā un jūs izdzīvosiet, es esmu vainīgs. Viņi, viņi tā arī izdara. Bet iedomājies, ko Jona saka, tu iedomājies, viņi jūras vidū, tumsā, vēta plosās, un ko Jona saka, iemet man ūdenī. Viņš saka, viss, nu es, es eju pa burbuli, jūs tālāk peldat prom, jūs izdzīvosiet. Jona, zinām, mērā viņš saprot, nu viss, cauri ar man ir. Viņš iemet viņu, kas notiek, Atnā, atpēd liela zivs un viņa apēd. Daudz cilvēku par šito arī daudz fantazē un domā, nē, tā nebija zivs, tas ir alegorija, tur Bet, nu, lai kā ir arī zinātnieki atraduši, ka ir tādas lielas zivs, kur cilvēki ir bijuši apēst, un <laughs> nu, cilvēks mierīgi var nostāties apakšā viņas vēderā, šitā izstiet rokas un ne, vēl neaizsniegt uh, pakutināt vēderu no iekšā. Bet ir tāds zivs, bet, nu, ja on tiek apēst, un kas notiek, viņš ir tās zivs vēderā, un tagad iztēlojas, tu esi zivs vēderā. Tu esi Un tās zivs jau nav šitāds gaismiņas pīd, vienmēr tas zivs vairāk, kas vēl ir zem ūdens. Uh, Un tad viņi vēl nonirz lejā. Esat kaut kad izbaudījuši kaut kad, ka brauc dziļāk kaut kur zem zemes, tad auss aizspiežās, ne? Tur viņš ir vēl zem, vēl tās zivs nopelna, tad viņi vēl uz augšu nopelna. Nu, zin kā, viņam noteikti tur vēl kuņa sula, zivis pa vidu, pusās tas cinmais. Nē, nu, nē, nu tā, iztēlojies. <laughs> Tikai ne pārāk, ja mums augšā zupa, laikam zivzupa šodien, ja? <laughs> nē, nē. Bet viņš ir tajā, viņš ir tajā šausmīgā, drausmīgā situācijā Jauni ir. Un, un tur ir tā, ka viņš uzreiz pēkšņi, viņš vienkārši, viņš ir, viņam jau ir šī tik tālu, un viņš sāk runāt ar Dievu. Nav, nav, nav teiks, cik viņš tur ilgi bija, vai laikam trīs dienas, vai cik tur viņš nezin, bet viņš, viņš tur uh, apakšā, viņš sēž, viņš ir ļoti nožēlumā situācijā, Jona. Ļoti nožēlumā situācijā. Un viņš sauc uz Dievu, viņš sāk nožēlot savus grēks, viņš saka, Dievs, es esmu pašā apakšā, jūras bangas man kā vēl metās virsū, man ir jo, man ir viss. Un viņš saka, Dievs, pie Tevis ir glābšana. Viņš nožēlo grēks tur apakšā. Viņš piesauc Dievu, un ko Dievs izdara, viņš izspļauj viņu ārā. Un interesanti, ka viņš viņu izspļauj tur, kur viņam bija jābūt. Zivs viņu aizved apakaļ. Izspļauj tajā krastā, kur Jonam bija jābūt. Nevis uz, nu, uz Tarsišu jābēg, bet tur uz Nini viņam bija jāiet. Dievs viņu tur tieši izlaiž ārā un atjauno viņa aicinājumā. Nu, tas, ko tas runā? Zivs vēdarā viņš nonāca dēļ nepaklausības. Un zivs vēdars nav siermaizītas un kafija no rīta. Tas bija trausmīgs laiks. Un ziniet, zivs vēdars ir šis dieva enkurs – Zivs vēders ir šī neaprakstāmā Dieva žāstība, ka viņš neļauj Jonam nogrimt, noslīgt un aiziet un pazust. Un, jo Dievs tā varēja arī izdarīt. Viņš varēja, ai, viņam taču ir citi pravieši, aiziet uz Ninivu tik un tā. Bet viņš tieši Jonu un tieši šīs zivs viņa apēda. Tāpēc mana pārliecība ir tāda, ka ik viens, kas paties piedzīvojas ir Dievu, viņš varēs pa visu pasauli braukāt, braukt uz Marsu, vienalga kur. Viņš nespēs atrast – to mierinājumu, piepildījumu, prieku, mīlestību, ko Dievs bija devis. Amen? Nekad nespēs to citur piedzīvot. Un es esmu redzējis to, ka paiet laiks, un šeit iet runa par ilglaicīgu Dievu projektu, ka Dievs strādā ilglaicīgi. Mēs sējam, mēs neredzam, mēs neredzam, bet pēkšņi nāk auguļi. Un kad Dievs, ja kāda cilvēka dzīvē darba iesāc, viņš pabeidz. Es tam no visas sirds ticu kad mūsu dzīvēs un tavā dzīvē ir Dieva nenormāla žēlistība, kas ir pār tevi. 139. psalmā Dāvids saka, ka, lai kur es arī iet, tu esi ap mani. Tu nu, zināji to, ka Dievs par tevīm domā. Dievs aicina, Dievs tev vēl pie sevis. Un daudz cilvēku saka, nu, nē, nu labi, nu, ja jau Dievs tāds svēnkurs man ir tāds, tāds, nu, tāds žālstība, to jau, ok, vai dā uz bāru. <laughs> un vai dā viss, kas man gribās ļaut vaļ miesai. No vienas puses Mārtiņš Luters šādu jautājumu uzdeva, kad viņš rakstīja savu grāmatu pirmo pēc tam, kad tā reforma bija notikusi. Viņš uzdeva, vai tad tas nozīmē, ka es varu iet un grēku un darīt, ko tu gribi. Mārtiņš Luters uzrakstīja, jā, Bet tur, zivs svēdarā, nav patīkam vieta. Nav patīkam vieta. Un daudz cilvēku to, to cīnās un nevar saprast. Un tāpēc ir tā, cilvēks nonāk savus dzīves pašā, pašā dibenā. Kad vairs lejā, vairs zemāk nevar iet. Ka gāžās jūras bangas virsū, ka nāvi ir uz katru soļu. Viņam vienalga, viņam būtu viss, varbūt praktiski viņam viss ir bet iekšā sirdī viņš ir pazaudējis Dievu. Un tad es ticu, ka tas Dieva ēnkurs, tā Dieva žālstība ir tā, ka tajā brīdī viņš piesauc Dievu un Dievs viņu izvelk apakaļ ārā. Un tad, saprotiet, nevar izbaudīt grēku, ja tu esi piedzīvojis Dievu. Tu nevar izbaudīt grēku. Tu nevar pateikt, mm, mazliet sālīt tikai vajag un būs ok. Tas tāpat kā pazudušais dēls ka viņš ēd, viņš mājās ēd karalisku ēdienu. Viņš pēc tam pēc kāda laika pašas stulbības dēļ, viņš ēd cūks ēdienas. Un tas ir tā, ka tu nevar ēst grēku, tu nevar, nevar cilvēks, kas ir piedzīvojis Dievu, un to es esmu redzējis savā dzīvē. Lai kā tev arī notiek, lai ko, kādā grēkā tu iekrīt, tu nevar viņu izbaudīt. Tad tas nu iekšs vienkārši pilnīgi iznīcina. Tāpēc, ka Dievs to nepieļaus, un tā ir tāda milzīga žālstība, es to nespēju izskaidrot. Milzīga žālstība Dievu, ka viņš nepalaiž vaļā ka viņš šo turās un, un tur. Un tā ir žēlistība, ka tu grēku nespēji izbaudīt. Un šeit ir atšķirības starp tiem, kam, uz kur ir tā Dieva žēlistība. Ja Dievs vārds saka, ir daudz aicināt, bet maz ir izredzēta. Tiem izredzētiem tā atšķirība ir, ka viņš to nespēja izbaudīt. Tas nenozīmē, ka viņš nedara to, jā, viņš atmet un ne, nedara, negrēko, bet ka viņš to nespēja izbaudīt, ka viņš no sirds to nožēlo, ka ir apakšā tā dziļa vēlēšanās, lai kāda slāņa vēl pa virs, pašā apakšā, Dievs, es gribu tev pazīt. Dievs, es negribu šīs lietas, es gribu būt pie Tevs, lai kā viņš ārē izskatās, lai kā, lai ko rāda fasādi iekšā dziļa sirdī, Dievs, es gribu. Ir cilvēki, kas spēlē spēles ar Dievu, ir cilvēki, kas vienkārši, viņiem nekas tur apakšā no tā nav. Un tādos brīžos tas ir atšķirās, ka vai nu viņš piesauc Dievu, vai viņš nepiesauc Dievu un dzīvo savā, pie savas cūks silas, uz, silas uzber sālu un ēd. Un saka, man to pietiek, man vairāk neko nevajag. Tie, kas ir piedzīvojuši Dievu, tie piesauc viņu. Un es esmu pārliecināts, ka tas ir mans lielākais izaicinājums redzēt šo. Un tas ir noslēpums, ko Dievs man ir atklājis. Viņš ir daudz dziļāks un tāds, daudz vairāk Dievs par to man ir runājis, bet tā pāris vārdos es jums to izstāstīju. Bet Tad kā turpināt? Kā dabūt spēku, lai varētu turpināt? Un nu, es jums iziešu cauri dažām rakstvietām. Un tad mēs nobeigsim. Daniela 12. nodaļa 3. pāns atver. Ierakst šito rakstvietu uz savu ledskapi. <laughs> Uzlīmē. Ierakst viņu kaut kur. Kaut kur. Bet saprātīgiem mirdzēs kā debes, debes jumas požums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžu mūžam. Mans spēks, vēl šodien es priecājos šajā rakstvietā, ir tas, kad šis laiks paies, darbi beigsies un būs algas diena. Tā būs mūžīgā dzīve, ja es kristu, ka viņš nāks otro reizi. Mans darba laiks beigsies. Mans darba uh, laiks, kur es kalpošu Dievam, tas beigsies. Nāk diena, un tā ir mana cerība, tas ir mans fokus, un es iedrošinu, lai tu arī ņem to fokus. Ka šeit uz zemes mēs mūžīgi nebūsim. Nedomā. Ja tu domā, ka šeit 300 gadus dzīvos, 400, tā nebūs. Mūsu laiks iziet, mūsu laiks beidzās. Iztēlojos kā smilšu pūkstens, viņš tek, Viņš tek, nekur nav iesprūdis, viņš tek un iztek augšējā daļa iztek. Arī tavai dzīvē augšējā daļa iztek. Tas ir tavs laiks, kas ir tev dots uz šīs zemes. Un es zinu, ka man piederība ir debesīs. Es gaidu to dienu, kas būšu pie Jēzus Kristus. Mana cerība, man mīlestība, mans prieks, mans piepildījums ir debesīs būt pie Jēzus Kristus. Un es gaidu to dienu, un katru lietu, ko es esmu darījis, es nekad neesmu teicis, Dievs aplaudē man vai dod man augus šeit. Es, es, es ziniet, kā es vienmēr Dievam saku, par katru reizi, kad es esmu tev kalpojis, es esmu darījis nepareizi, Dievs lūdzu piedod man, bet par katru reizi, ko es esmu darījis attiecīgi pēc tavu aicinājumu, pēc tavas gribas, ja es esmu tev paklausījis, es saku Dievam vienmēr tā, es saku Dievs manā bankas kontā tur augšā debesīs. Ieliec tur. Neko šīs zemes. Simtprocentīga alga debesīs. Un daudziem cilvēkiem tā ir problēma. Nē, es gribu tagad. Dievs, es gribu tagad manu algu. Es Dievam saku, nē, es gribu tur. Un redziet, tajā laikā šeit Daniela 12. 3. nodaļā Daniels runā, šeit tiek tas eņģels runās Daniela par pēdējiem laikiem, par pēdējo tais, tiesas dienu. Un viņš saka, bet saprātīgiem mirdzēs, kā debes jumas požums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūž mūžam. Tā ir man cerība. Zināja to, ka tu neesi upuris, bet ka tu esi uzvarētājs. Zināja to, lai kā vai šķiet, ka vienainieks dar, lai vai kā šķiet, kā pasauli pavērsusies. Zināja to, ka Jēzus nāk kā uzvarētājs. Un brīnišķīgi mēs kā kristieši, mēs varam lasīt sākumu, mēs varam lasīt grāmatas beigas, un grāmatas beigās es izlasījis esmu, ka es esmu uzvarētājs. Es esmu uz, izlasījis, ka Jēzus ir uzvarējis. Es esmu izlasījis, mēs to arī izlasīsim uh, atklāsums grāmatā, sātans ir iemests uz mūžīgi mūžīgiem laikiem. Nāvs jūrā un tiks tiesāts un mocīts mūžīgi mūžos. Viņa laiks arī iet uz beigām. Un es gribu savu dzīves dienas nodzīvot, uzticīgi kalpojot viņam. Uzticīgi darot tikai to, ko Dievs man prasa. Tas arī prasa pavadīt laiku ar Dievu, sadzirdēt no viņa, nedarīt neko vairāk, kā viņš prasa bet es zinu, ka mana alga ir šis spīdums, šī gaisma, kas vēlāk spīdēs, ka daudzi teiks, ka daudziem šķiet, ā, nu kas tad ir ar tevīm, kristiet? Kā tad tu dzīvo, paskaties, tev nav tas un tas un tas, tā vienu dienu mēs pacelsimies. Dieva spēkā, svētā gara spēkā pār visu pasauli un spīdēsim kā gaisma. Spīdēsim kā gaisma, kas teiks, wow, wow, kas daudz sap, kas vedušas, kas daudz veduši pie taisnības, kā zvaigznes spīdēs mūžīgi mūžos. Tas ir mans iedrošinājums. Habaku grāmata, trešā nodaļa, 17 līdz 19 pantam. Ja vīģis koks arī neziedēs un vīnu kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumu nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izuduši no aplokiem un kūtīs nebūtu arī vairs nevienu lielopu, tad es tomēr gribu gavelēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu. Jo Dievs tas kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai un pār maniem augstumiem rādīs man ceļu un vedīs mani. Ja nepiepildās kaut kādas lietas, ja es strādāju un neredzu kaut kādas lietas, tad mans iedrošinājums ir šīs turpināt. Dievs, man algas diena, tiesas diena un viss, ko tu esi paredzējis, tā atalgošanas diena būs tur turpināt, dod spēku man turpināt Dievs. 1. korintiešiem 15. nodaļa. Piedesmit astotais pāns. Tad mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāk tā kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Katra mazākā lieta, ko tu esi izdarījis Dievam – Katra mazākā lieta nav bijusi veltīga. Ir alga debesīs. Un tic man, tev ir bankas konts debesīs, pārfrāzējot. Tev ir bankas konts, uz kur krājās ļoti liela uzkrājuma. Un ļoti bieži tu varbūt neesi tieši tas, kas darīs, tu e, varbūt neesi tieši tu, kas to esi darījis vai pelnījis, bet tik un tā, tu esi bijis uzticams, tu esi bijis pastāvīgs. Tu esi bijis uzticams mazās lietās. Dievs ir cēlis lietas lietas caur to, caur tavu uzticību, un tev alga arī pienākās. Jēkab 4. nodaļa, 19. līdz 20. pāns. Nē, Jēkab 5. nodaļa, atvainojos. Jēkab 5. nodaļa, 19. līdz 20. pāns. Mani brāļi, ja kāds jūs starpā nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābs tādu vēseli no nāves un apklās grēka pulku. Šeit runiet par dvēselēm, šeit runiet par kaut ko, kas Dieva acīs ir mūžīga vērtība. Viss, ko mēs pērkam šeit, viss, ko mēs var šīs pasaules iegūt, tas viss sadegs. Tas viss sadegs. Tas, ko tu cel šodien, tas viss sadegs. Bet vienīgā lieta, ko tu var paņemt uz debesīm līdzi, ir dvēseles. Neko citu. Ir dvēseles. Un Dieva acīs tā ir vienīgā vērtība šeit uz šīs zemes. Tas ir vienīgais dimants, tas vienīgais dārgums, tie ir vienīgā briljanta. Ir katra dvēsela, katra cilvēka. Un tas ir vienīgais, ko tu vari paņemt līdzi. Ir cilvēki. Un tad vēl viena jūdas, jūdas vēstulē. Šis mans iedrošinājums tam. Bet jūdas vēstule 24. pāns – Bet tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat un nostatīt nevainīgus un līgsmas savas godības priekšā, vienīgajam Dievam mūsu glābējam, lai ir caur Jēzus Kristu mūsu kunga godība, varenības spēks un vara no, mūžība, no mūžības tagad un mūžu mūžos. Amen. Dievs ir iesācis darbu katrā vienā cilvēkā, kas ir dzirdējis evaņģēliju, viņš viņu pabeigs. Par to esmu pārliecināts. Netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā – bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību. Svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Redzi, es nāku drīzi, mana alga līdz ar mani, atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Svētīgi, kas mazgā savus drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un varētu pa vārtiem iet pilsētā. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudus un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālu nokāpjam no debesīm, no Dieva sagatavot kā savam vīram graznot līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū un tie būs viņa ļaudis un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nošāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija ir pagājis – Tas, kas sēdēja godu krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Viņš man sacīja, ir noticis, es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušam bez maksas no dzīvības ūdens avot. Kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Nekas tur vairs nebūs nolādēts. Tur stāvēs Dievu, viņa jēra tronis, viņa kalpa tam kalpos. Tie skatīs viņa vaigu, viņa vārds būs tiem uz pierēm. Tur nebūs vairs naktis, ne svecis, ne saules gaisma, tiem nebūs vajadzīgi. Jo kungs Dievs izlies gaismu pār viņiem, un viņi valdīs mūžīgi mūžam. Vēlnu, kas viņu pieviela iemet uguns sēri jūrā, tur bija arī zvērs un vilts pravietis. Tie tiks mocīti dienām un naktīm, mūžīgi mūžos. Amen. Tas ir Dieva vārds. Kur dabūt spēku, lai nepagurtu? Un tieši kalpojot. Tas ir Dieva apsolījums. Un savu spēku es iegūstu tajā, kad lai vai kāda ir apstākļi, lai vai kā šķiet, lai vai kā izskatās, es zinu, ka Dievs būs uzticams, jo Viņš ir uzticams. Un viņa darbs ir tas, ko viņš dara šeit, šeit, šeit kuldīgā. Tāpēc no mums, mēs, es jūs iedrošinu, ne, neturi, neaizturi būt par gaismu šajā pilsētā. Liecini, runā, stāsti. Pārējo izdara viss Dievs. Amen. Es atcināšu, ka mēs varētu piecelties. Es gribu vienkārši lūgt. Jā, slautā Dievs. No nu, viss sirds es pateicos, kungs, lai vai kā izskatās. Lai vai kā mums izskatās un kāda apstākļa ir Dievs pār, visam stāv tavu pavēlu. Iet, sludināt evaņģēliju visām tautām, mācīt cilvēks, vest viņu pie tevis. Zinādam to, Dievs, ka mūs, tas darbs, ko mēs daram tev par godu, tas nekad nav veltīgs. Dievs, ka mēs reizi saņemsim savas algas. Un Dievs, es gaidu un skatos uz to dienu tās, lai varētu saņemt to manu algu, to, ko tu manis nolicis. Būt uzticams līdz galam, Dievs. Būt uzticamam līdz galam, Dievs. Un es Tev lūdzu, mums, mums kā draudži šeit pa katru vienu, es Tev lūdzu, Dievs, lai mēs varētu būt pastāvīgi lai mēs varētu pastāvēt caur kādām grūtībām, lai mēs varētu pastāvēt caur šo laiku, lai mēs varētu būt tavās rokās izkausēt kā zelts, lai mēs varētu būt iztīrīti un rūdīti, Dievs, caur visām situācijām. Kungs, Jēs, lai mēs varētu tiešām būt spēcīgs balsts šajā pilsētā, uz kuru tu varētu celt draudz, Dievs, uz kuru tu varētu celt liecības par sevi, Dievs, šajā pilsētā. Dievs, tas darbs vēl nav pabeigts, Dievs, un vēl ir lielas lietas priekšā, Tēvs. Vēl ir lielas lietas, Dievs, priekšā. Tas ir tāpat Dievs kā no, kas cēla savu šķirstu, viņš darbojās un strādāja dienu no dienas, ilgu laiku darbojās un strādāja. Daudz cilvēku viņu izsmēja un apsmēja un saukāja. Bet Dievs, viņš bija, bija kā uzticams liecinieks Tev. Viņš darbojās attiecīgi pēc tā, pēc tās atklāsmes, ko tu viņiem bija devis. Viņš strādāja, viņš darbojās, viņš ieguldīja savu dzīvi, viņš ieguldīja savus ģimenes dzīvi, bet viņi tika pestīti tajā dienā, kad lietus sāka līt. Viņi tika pestīti, Dievs. Ja viņi bija likuši savu cerību un savu paļāvību uz tavu atklāsmu, uz tavu vārdu, Dievs. Viņi piedzīvoja glābšanu, kungs, ne tikai Noa, bet arī savu ģimeni viņš piedzīvoja glābšanu. Kungs Jēzus, Tev lūdz, Dievs, ka dot mums spēku būt par gaismu Es Tev lūdzu, Dievs, ka Tu mums dod par spēku neskatīties, ka Tu dod mums spēku neskatīties uz apstākļiem, neskaitīt tagad auguļus, neskaitīt tagad iznākumu, neskatīties uz to tā, bet turpināt un iet un iet. Un... Zinot to, ka mums ir alga debesīs, Dievs, un Dievs, mēs šajā pasaulē neesam palicēji. Kungs, mēs ejam tikai cauri. Mēs ejam tikai cauri uz kaut ko daudz lielāk, daudz varenāk, daudz, daudz varenāk, nekā mēs spējam iedomāties. Ja tavs vārds saka, Dievs, ka ne acis, ne prātā nav ienācis, neviena acis nav redzējis, kas nav ienācis prātā to, ko tu esi sagatavojis mums. Un es gaidu to dienu, lai būtu pie tevis, Dievs. Jēzus Kristus vārdā es tev lūdzu. Mēs lūdzam, ka katra viena no mums šeit, kungs, ir kāds slēp šo gaisu, un ir kāds izvairās to rādīt citiem Dievs. Kungs parāda Dievs tās, ka lai neslēp šīs gaismas, lai neslēpjam šī gaisma tik ļoti nepieciešama visiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt tik ļoti nepieciešama visiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Kungs Jēzu, tiešām Dievs, spīd šajā pilsētā caur mums ik vien Dievs. Vada mums pie cilvēkiem, kas vairāk ir salauzt, kas visvairāk ir salauzt, Dievs, mēs nekad neredzam iekšā sirdis, bet turēts. Šķiet ārēji varbūt cilvēks sadiebies labi, viņam viss šķiet ir labi, Dievs, bet kungs iekšā sirdī sāpes un traumas un, un sāpinājumi ir ārējas, Dievs, un rūkumi, bailes, naids, dusmas, viss pārējās lietas, Dievs. Iekārši, Dievs, tās visas sirdī, kur cilvēki ir nomocis, kur sasaistīti. Mums nedēļ tā kā tu liec, Dievs, un sludināt un nestāvēt tos darbus, ko tu esi darījis mūsu dzīvēs. Neattaisnoties tās, neizlikties, nebēgt, neizvairīties, neslēgt. Lai tās pīts uz mums, Dievs. Lai vai kā mēs arī izskatāmies no malas, kā draudz šeit kuldīgāk. Kungs, es ticu no visas sirds, Dievs, ka tu vēl darbi neesi pabeidzis. Grāmata vēl nav nobeigusies, Dievs, nav vēl vārks izprintēts, vēl, no, vēl projām tiek rakstīts tas stāsts. Vēl projām tiek tavs, tavā šajā pilsētā, tev vēl daudz cilvēku, es tam ļoti ticu. Ir vēl daudz cilvēku, mums Dievs. Slavēts ar tos vārds, Dievs. Halleluja. Slavēts, Dievs. Gribētu, ka mēs kādu laiku varētu aizlūgt par tiem cilvēkiem, kas tev ir mīļi, kas nav vēl pestīšanu piedzīvojuši. Gribētu, ka mēs šajā brīdī vienkārši uz brīdi paskatāmies prom no sevī un vienkārši piesaucam Dievu par tām par tiem cilvēkiem. Piesauc vienkārši Dievs uz Dievs, ienāc viņu dzīvēs, ienāc viņu dzīvēs. Ienāc pieskaties viņam Dievs, jo kungs katram vienam Dievs, kas nepazīst tevi, katram vienam, kas nepazīst tevi.